بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا از رسول اکرم Qiblimizdir Mekke haram Beyat berdik cihad üçün Rabbimiz qıl sabit qadam Türkistan İslam Partisi İslam Avazi Radyo Anıltış bölümünden anıltışımızla başlayımız. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Kablimiz Mekke herem, beyber bu cihat üçün. Rabbimiz kıl sabit kadem, imanımız Resul Ekrem, Kablimiz Mekke herem, bayat berdik jihad uchun rabbimiz qo'y sobit qadam ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berding ulug' rabbim turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqarodagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim keralishi أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى السلام عليكم أزيز قرنداشلار وهمشيرلر assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid Abdurashid va mujohid usmon Botirning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1934-yili Shavvolning 8-kuni payshanba. Tövəndə Shawvalning 1 kunidan 8 kunigacha bo'lgan bolğan anlatışımızı huzurunuza sunumuz. Sizlarga anlatmaqçı bo'lgan bu haftalik səhifələrimiz tövəndikcə. نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى Anlatışımızın sirat qismida Rasulullah sallallahu alayhi va sallamning tarixi o'qib beriladi. uning ustiga uni tog'isi abu tolib qanot ostiga ilib qattiq himoya qilmoqda holbuki abu tolib ota buvisidan tortib cho'ng o'tgan nopuzliq arboblarning biri makka tavasida uning kepillik tavasiga daxli taruz qilishga va himmat doirasiga qo'l uzartishga kim petina olaydi mana bu suollar quraysh doirlarini gohi o'ltirg'izib gohi qo'pirib qattiq sarosimga soldi lekin ular o'zlarining diniy va siyosiy o'rniga va maddi manfaatiga taqiladigan bundoq cho'ng foyda ziyon to'qinishi oldi islomiy davlat qismida muftiy abu zarning hit munosabati bilan birodarlarga qilgan da'vatini huzuringlarga sunamiz uchun biz farzandlarimizga ham ko'p e'tibor beraylik agar biz hayotimizda vatanlarimiz azod bo'lmasa va qamoqxonalar azod bo'lmasa zindonxonaning qorong'i xonalardan birodarlarimiz aka ukalarimiz ahli ilm ustozlarimiz chiqilmasa inshaalloh farzandlarimiz ularni chiqarar shuning uchun birodarlar hech noumid bo'lmasligimiz kerak ardul muslimina vahidatun musulmonlarning evi hammasi bir turkistonda jihod bo'lsin o'zbekistonda bo'lsin pokistonda bo'lsin suriyada afg'onistonda qayerda jihod bo'lsin hammasi bir xil ibodat hammasi jihod va hammasi afzal inshaalloh g'azvai hind bo'lsin xurosonning jihodi bo'lsin movaronlarning jihodi bo'lsin shomning jihodi bo'lsin afrikaning jihodlari bo'lsin yaman jihodi bo'lsin qayerda jihod bo'layotgan bo'lsa checheniyada bo'lsin hammalar birodarlarimiz jihod qilayotganlar va shu jihodni biz ibodat va afzal ibodat deb bilamiz niyatga yarasha alloh taolo hammaga beradi va kim qayerda o'tirgan bo'lsa o'sha islomiy she'r qismida mujohid birodarimiz hasanning heykaldi nomli she'ri o'qib beriladi qalblardan nur chaqnar iymon Rabbi uchun kulfat ne'mat tog'utlarga dushman bo'lmoq mujohidqa asli sunnat dard to'kmaymiz olam kezib dardman millat asli kufr jihad qildik olam kezib o'lsak shahid qolsak qozi islomga o'ch nasoralar yahudiga bo'ldi ulpat do'sting kimdir dushmaning ham ko'zingni och uyg'on ummat din kimningki itoating butun bo'lsin bir Alloh. Oldingi sab ziyorat qismida oldingi hafta Pokiston turmushiga hujum qilib, asirlarni qutuldirish amaliyotiga qatnashgan bir turk qarindishimizni qilgan ziyoratimizni o'ziringizga sunamiz. Anglasak siz yaqinda Hürmüdün birodarlarni yani mujohid birodarlarni esir uçup kalan qutqizib chiqish amaliyotiga emniyetteki can ameliyatı bu qaysi kuni bo'ldi bu ameliyat? Ramazonning 24. kunida oldi. Siz bu ameliyatı ameliyat özünüz katlaştınız ha? Evet, hayır katıldım. Elhamdülillah, Allah sağlık olasın bu ameliyatın şeref kutlu bana. Şu, şu esir buradarlarını turmadan kutkuzup çıkış cereyanına bir kısa söz yaparsınız. Ameliyat gittiğimizde bir 12 gün Vana'da kaldık. Ondan sonra 12. günden sonra e, gittik arabayla. Ondan sonra yolda yürüdük. Yani ameliyat gidene kadar bir 6-7 gün de orada sürdü. Musa şehre girdik iki araba. Iki araba. Muhacirlar vasiyeti kısmında Mücahit buradırımız Süleyman Akın'ın aldınqı safki miniş aldidiki vatandiki ailesi ve buradarlarga kılgan huzur huzurunlağı sunumuz. Ve şundakla vatandiki şu izlevetten şu ki şu az sınıl qarindoshlarımninki to'xtamay bundan keyin inshaalloh tahamu mustahkam turib kapırlarının kıt qat'iy suiqasdlarga va zulmlarga ish qilinmasdan shundoqla kofirlarni qayerda bo'lsa shu islomni qarshilik qiladigan inshaalloh ularni chipinglar ham qulonlardan kelishi qandoq holati bo'lsin o'ttiringlar oxirida xalqaro va rayon xabarlari خطوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Aziz radio anglaguvchi qarindoshlar, diqqatinglar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixida bo'lsin. Rasululloh Rasululloh Rasululloh Rasululloh Rabbana Dahshatlik ezish ezilish Mushriklar yuqorqi tadbir va vositalarni nabuvat, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarlik sharafi iltifot qilingan yilining 4-yili yil beshida islom da'vati yushurun holatdan oshkora da'vatga o'tgandan keyin da'vatni to'sish uchun bir-birlab yo'lga qo'ygan edi. Vaziyat shu bo'yicha bir qancha hafta, hatto bir qancha oy davomlashdi. Mushriklar ashu vositalar bilan cheklanib, biror odamga diktatura yurgizish yoki azoblab qiynash darajasiga yetmagan edi lekin ular bu vositalarning islom da'vatini to'sishda unum bermayotganligini ko'rib qayta yig'in chaqirdi yig'inda qurayish katta boshlaridan 25 kishidan tarkib topgan bir komitet tashkil qilindi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'isi abu lahab bu komitetning raisligiga saylandi yig'inda komitet a'zolari cho'nqur bas munozara va atrofliq fikr yurgizgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam va uning sahobalariga qarta qat'iy kaskin bo'lish to'g'risida mundoq bir qaror معقول har qaysi qabila va oymoqlar islom diniga qarshi kurash qilish va uning payg'ambariga izo ahonat qilishda o'rtaq kuch chiqarish islom diniga kirgan va uni qo'llaganlarni turlik vositalar bilan azoblab qiynash jismoniy jazoga tortish rahimdillik qilmaslik kerak deb ko'rsatildi ular bu qarorni ma'qullagandan keyin ijro qilish to'g'risida bosh qotirishdi chunki bu qarorni ijro qilish musulmonlarga nisbatan bo'libmi himmatchisi yo'q ojiz musulmonlarga nisbatan o'ng'ay gap edi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallamgachu u do'st dushmanlar orasida yuqori obro'yga ega favqulodda shaxs uni hamma odam hurmatlaydi ayrim yuzsiz kishilardan boshqa oq qorni parib etalaydiganlar bundoq nopuzliq arboblarga til tekkizish va izzo ahonat qilishni or numus deb biladi uning ustiga uni tog'isi abu tolib qanot ostiga ilib qattiq himoya qilmoqda holbuki abu tolib ota bovisidan tortib cho'ng o'tgan nopuzliq arboblarning biri makka tavasida uning kepillik tavasiga daxli taruz qilishga va himmat doirasiga qo'l uzartishga kimmi petini olaydi mana bu suollar qorayish doirlarini gohi o'ltirg'izib gohi qo'pirib qattiq sarosimga soldi lekin ular o'zlarining diniy va siyosiy o'rniga va moddiy manfaatiga taqiladigan bundoq cho'ng foyda ziyon to'qinishi oldida tishlavlarini mahkam tishlab sabr qochilarini chiqishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarta o'rinsiz chiqilib yo'lsizlik qilish ahvollari ko'rilishga boshladi ularning boshlanbishi yanala rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tog'isi abu lahab bo'ldi u quraysh doirlari yuqorqi qarorni chiqarib da'vatni cheklashdan burunla payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oshkora da'vatga o'tgan tunji kuni o'zining pozitsiyasini ochiq bildirgan edi oldinqi boblarda uning Bani Hoshim jamoatining ayrim yig'ilishida va Safo teg'idagi yig'ilishdimi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qo'pollik bilan radiya berganligini tilga ilib o'tgan edik. Yana ba'zi rivoyatlarda u ashu Safo teg'idagi yig'ilishda qo'liga tosh ilib payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni urmoqchi bo'lganligi zikr qilinadi. Abu Lahab rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lishdan ilgari ikki o'g'li utba va utaybalarga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizi ruqiya va ummu kulsumlarni kelin qilib olgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgandan keyin u ikki o'g'liq besim ishlatib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qizlarini taloq qilg'izib o'tdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ikkinchi o'g'li abdulloh vafot bo'lib edi abu lahab xo'sh bo'lg'inidan miqidi kulib maslakdosh sheriklarga muhammadning nasli quridi deb xo'sh xabar yetkazdi Oldin qiboblarda abu lahabning haj mavsumi mazgilida va bozor rastalarida rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini ta'tir talash uchun uning keynidan so'rilib yurganligini bayon qilgan edik tariq ibn abdulloh muharib abu lahabning rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini ta'tir talabli qolmasdan balki ba'zi da'vat so'rinlarida haddidan eshib rasululloh sallallohu alayhi va vasallamning keynidan qo'g'lab tosh etib putining o'shiqlarini qonga bo'yayotganligini naql qiladi abu lahabning ayoli ummu jamilmi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'shmanlik qilishda eridan hargiz qilishmaydigan g'azozil xotin edi u shoxi tikkanlik shoxlarni oloyatan yudib akilib kechasi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eshik darvozalarini chitlab qo'yatdi va eshik oldi yo'llarga chachatdi u qattiq yuzsiz xotin bo'lib sababsizla rasululloh sollallohu alayhi vasallamga til solatdi yolg'on so'z cho'chak tarqitib fitna fasod o'chqig'a o't yoqatdi va rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarta kang ko'lamlik urush qo'zg'ash ko'yida yuratdi shuning uchun qur'oni karim bu xotinni o'tin to'shig'ichi qur'oni karim so'ri masadning bir qismi ya'ni suxanchi deb ayıpladı. Bu ayol Qur'oni Karimdan o'zi va eri to'g'riliq nozil bo'lgan oyatlarni anglagandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni izlab keldi bu chog'da rasululloh sollallohu alayhi vasallam baytul haramda kabining yonida abu bakr bilan birga o'tirib o'tiribdi u xotinning qo'lida bir changal sheg'il toshmi bor edi u rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan abu bakr o'ltirgan yerga kelgan hamon olloh uning ko'zini rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan banit qilib chig'i u abu bakrdan o'zgini ko'rolmadi shunga u ey abu bakr boyam qamring qani u meni ajbiy qilib tikanmish azbiroyi xudo men uni mushu piti topa olsam mushu tosh bilan uning og'zini yerib bitamdim bilamsan men bu dedi. Ondan u tövendeki muzammamga asimiz ishlarga qarshimiz o'zini xor dinini o'ch ko'rimiz degandek qo'shqini o'qib o'tib ketib qoldi bu chog'da abu bakr roziyallohu anhu ey rasululloh o xotin seni ko'rmadimi qandoq devidi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rost u meni ko'rolmadi alloh uning ko'zini mandan banit qilib o'tdi dedi abu bakr bazzarimo bu qissani rivoyat qildi uningda ummu jamil abu bakr roziyallohu anhuning oldiga kelib ey abu bakr sening hiliqi odiming bizni hajviy qilib so'z to'qibdi degan abu bakr roziyallohu anhu yo'q mushu bino kabining parvardigori bilan qasam qilamanki undoq ish yo'q u hajviy qilib she'r to'qimaydi hatto she'r deganlarni eg'iziga olmaydi degan ummi jamil sango rosa aytsan degach qaytib qolgan deyiladi abu lahab rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'z tog'isi va tom ilishma qo'shnisi turuqloq yot qo'shnilarga o'xshashlar ana shundoq aziyatlarni qiladi علمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور الله إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا رسول Aziz qerindoshlar, diqqatinglar Mufti Abu Zarning da'vatida bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوات اتيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله كوب حمد سنا لرب سن رب مزية وصلوات لر بحد بحساب صلوات لرب سن بغمبر صلى الله عليه وسلم جه. alhamdulillah har xil qavmlar va har xil tillarga qaramasdan musulmon bo'lib bir dasturxonda bir joyda bir sangarda bir maydonda o'tiribmiz alhamdulillah shu shuni bildiradiki biz birinchi o'rinda musulmonmiz bundan keyin ya turkistonlik bermalik pokistonlik bu liklik bu birinchi o'rinda emas shu bildirib turibdi alhamdulillah bu yerda alloh taologa ko'p hamdu sano bo'lsinki alloh taolo iso alayhissalotu vassalom muso alayhissalotu vassalom va katta katta ulul azm payg'ambarlar alayhissalom orzu qilgan ummatni alloh taolo bizni orzu qilmasdan yaratdi hech qaysi payg'ambarning duosi qabul bo'lmadi Magar Isa salatu vasallamning duosi qabul bo'ldi. Bu kishi payg'ambar bo'lgandan keyin so'ngra Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lib dunyoga kelar ekan. Bir katta fazilat bu ki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatda Alloh taolo bizni xohlamagan taqdirda ham yaratib qo'ydi. Shu ixtiyoriy fazilat emas, balki Alloh taolo tomonidan bir vahabiy fazilat. Alloh taolo o'zi xohlab bizga bergan bir fazilatdir ko'p shukur qilaylik alhamdulillah alloh taolo bizni ummati muhammad sallallohu alayhi vasallamdan qildi allohumma solli vasallam ala sayidina. aytadigan gapim shuki alloh taolo qur'oni karimda aytadi Muhammadur rasululloh والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم muhammad sallallohu alayhi vasallam va o'kshining sahobalarining sifati shu bo'lganki ular kofirlarga qattiq bo'lgan va o'zaro mehribon bo'lganlar va qur'oni karimning shu mojizona uslubni odam ko'rsa faqat hayron qolar ashiddau alal kuffar bo'lgandan keyin biz o'zaro mehribon bo'lamiz agar biz kofirlarga qattiq bo'lmasak kofirlarga ashaddiy bo'lmasak kofirlar bilan ham bir gaplashaylik kofirlar bilan ham bir o'tiraylik kofirlar bilan ham bir nima qilaylik degan gaplar agar chiqsa bizda biz o'zaro mehribon bo'lolmaymiz mana shuning uchun musulmon deymiz la ilaha illalloh muhammad rasululloh deymiz tavhid risolat hammasini iqror qilamiz lekin bir kofirlar bilan ham o'tiraylik deb qancha musulmonlar mujohidlardan uzoqlashib ketdi demokratlar o'tiribdi mana u kommunizmga muhabbati bor o'zini musulmon deganlar o'tiribdi ammo mujohidlarni dahshat yomon ko'radi rosa yomon ko'radi o'zlarini musulmon deydi subhanalloh va mujohidlar ularning havarislari bo'lsa mujohidlar akramun nas afzalun nas bo'lsa va mujohidlar ularning dinini nomusini hammasini saqlab turgan bo'lsa lekin ular bularni yomon ko'radi nimaga mana qur'oni karimning mojizona uslubga rioya qilmaganligi uchun mana shu kasallik paydo bo'ldi ashiddao alal kuffar bo'lmasak biz o'zaro mehribon bo'lolmaymiz shuni bilib olaylik shu tartib va alloh taolo qur'oni karimda qo'ygan shu tartib bir ajib tartiblar bular ashiddo alal kuffar bo'lmagan qadar biz ruhamo baynahum bo'lolmaymiz bo'lolmaymiz shuni ko'p yaxshi bilib olaylik shuning uchun birodarlar mana biz insonmiz bizda g'azab modda ham bor g'azab tabiati ham bor rahmat tabiati ham bor mehribonlik tabiati ham bor achchiq tabiati ham bor biz shu achchiqlik tabiatimizni g'azab tabiatimizni hammasini mukammal 100% kofirlarga ishlataylik o'shandan keyin bizga qoladigan narsa nima rahmat mehribonlik shu mehribonlikni o'zimizga ishlataylik bu qaysi qomdan ekan qaysi tilda gapirar ekan buni rangi qanday ekan buni nasli nima ekan shunga e'tibor qilmaylik faqat va faqat la ilaha illalloh muhammad rasululloh shu kalimaga e'tibor qilib birodar bo'laylik shundan keyingina inshaalloh alloh taolo bizga mehribon bo'ladi va bizga sahobalar roziyallohu anhum ajmainga berilgan ne'mat bizga ham beriladi xudo ham o'sha xudo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'sha payg'ambar qur'on ham o'sha qur'on din ham o'sha shariat ham o'sha hech o'zgargan o'zgargani yo'q hech o'zgargan narsa yo'q hammasi o'zini joyida lekin nimaga musulmon ummat xor zalil bo'lib o'tiribdi mana biz ashiddao alal kuffar bo'lilmayapmiz kofirlarga qattiq qul bo'lilmayapti yo'q bularda ham yaxshilik bor bularda huquqi bashar bor unday bor bunday bor demokrat tariqa bilan ham bo'lvolar shuning uchun birodarlar endi ular kelmaganlarning haqqiga biz duo qilib olamiz faqat ammo hijrat maydoniga kelganlar jihod maydonida yurganlar jihod sangarlarida jonimni beraman qonimni beraman shahid bo'laman istishodi qilaman degan odamlar ham o'zaro mehribon bo'lmasa va kofirga qattiq qo'l bo'lmasa yo'q ulardan ham bir umidimiz bor deysa u qiyin bo'ladi birodarlar shuning uchun birodarlar biz kofirlarga qarshi mukammal achchiqligimizni va g'azabimizni ishlataylik ba'zi birodarlarda shunday tabiat borki ular aytadiki kofirlar ham har xil kofirlarda abu tolib degan kofir ham bor abu lahab degan kofir ham bor ey birodarlar bu abu lahab abu tolibni ajratadigan vaqt emas kofirlarga hammasiga bir xil muomala qilib hammasini o'ldirib tashlashimiz kerak ularga qarshi faqat ashaddiy va g'azabimizni ishlatishimiz kerak hech qanday rahmat va mehribonlik degan narsa madomiki ular bizga taslim bo'lmasa ular madomiki ular bizga o'zining boshini qo'ymasa shariatga taslim bo'lmasa ular biz ularga mehribon bo'lishga haqqimiz yo'q bu qanday fikr ekan abu tolib deydi bu yo'q birodarlar abu tolib abu lahab deb biz taqqoslab o'tirmaylik hozir bu yerda biz uchun hamma kofirlar bir xil bo'lishi kerak men musulmonman degan odam albatta kofirlarga qattiq va ashaddiy bo'lishi kerak shundan keyin biz azillatin alal mu'minin bo'lib olamiz aizzatin alal kafirin bo'lib olamiz ashiddau alal kuffar bo'lsak ruhamau baynahum bo'lib olamiz shuning uchun birodarlar mana biz hijrat qildik to'g'rimi hijrat qildik degan birodarlar bu kalima oddiy kalima emas hijrat qildik degan ma'nosi shuki otam qoldi onam qoldi opam qoldi singlim qoldi hamma birodarlarimiz qoldi mana bugun hayit kun shu hayit kunda ham onamni ko'raman deb ko'rilmaymiz to'g'rimi opamni uyiga boraman desam borilmayman otamni bir borib salom alik qilay bir ziyorat qilay desam ziyorat qilolmayman mana shu hijrat birodarlar hijratda shuncha qiyinchilikni ko'rganmiz va shuncha qiyinchilik va musibatlarni ko'rgandan keyin ham bizda aqida topilmasa manhaj topilmasa bizga hayf bo'lsin biz hozirgacha agar kofirlarga demokrat nizomga va kofirlar yasagan alloh taolaga dushmanlik qilgan alloh taolaga qarshi chiqqan alloh taolaga yuzma yuz chiqib kurashaman degan shu kofirlardan ham yaxshilik bo'lishi imkoni bor. Bularda ham Abu Talib bor deb o'tirsak, bizga hayf bo'lsin, birodarlar. Hamma narsamiz qurbon bo'lib ketgan. Hech narsamiz qolmadi. Mana farzandlarimizni biron nima uning buvasiga olib boraylik, ya'ni katta bobolarga olib boraylik desak, hech kim yo'q, olib borilmaymiz. Shuncha ko'p qurbonlik berganmiz, alhamdulillah. shuncha ko'p qurbonlik bergandan keyin ham bizga manhaj topilmasa aqidamiz to'g'ri bo'lmasa bo'lmaydi birodarlar mana endi ikkinchi marhalaga o'tamiz birodarlar ko'p afsus qilishimiz kerak ko'p o'zimizga malomat qilishimiz kerak qandaydir mujohidlarning jamoatlarning ichida mujohidlarning guruhlarning ichida mujohidlarning shu jihod maydonida o'tirgan toifalarning ichida muhabbat yo'q bir-biriga qarshi g'ibat, gap tashishlik va bir-birining ayiblarini kovlab yurishlik bu mujohidlarning ba'zi mujohidlarning nauzi billah eng suyimlik mashg'ala bo'lib qolgan. Bu yangilikni eshitdingizmi? E, fulonchi unday bo'lib qoldi. Nima bo'ldi? E, birodarlar, biz hammamiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganmiz. Alloh taolani bir va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarimiz deb chiqqanmiz. Va jihad maydonida hammamiz qonimizni beramiz va qonimiz hammalarni jasadidan chiqadigan qon qizil qon bu. u jamoatdan bo'lsa oq chiqadi bu jamoatdan bo'lsa qora chiqadi bu jamoatdan bo'lsa sariq chiqadi shunday emas kalimamiz ham bir bo'lsa alloh taolo uchun beriladigan qonimizning rangi ham bir bo'lsa oxir bizda ajratadigan narsa nima qoldi hammamiz amirul mo'minin mulla muhammad umar mujohid hafizahullohning askarlari bo'lsak biz birlashishimiz kerak bir bo'lishimiz kerak birlashishni ma'nosi ba'zilar shunday o'ylaydiki amirimiz bitta bo'lishi kerak mironsha miralida yo'q amirimiz bitta alhamdulillah amirul mo'minin mulla muhammad umar amirimiz u kishining imoratida alhamdulillah hech kim shubha qilmaydi hattoki Iroqda o'tirgan, Afrikada o'tirgan, Aljazoirda o'tirgan fidoilikka ketayotgan birodar mashinani endi bosib olib ketadigan birodar ham aytadi Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umarga salomimni yetkazib qo'ying deydi. Ko'rmagan, eshitmagan hattoki Amirul Mu'mininning ovozini. Sizlardan ham ko'pchilik eshitmagan bo'lsa kerak. Lekin Alloh taolo u kishiga bir mahbubiyat bergan, muhabbat bergan. Amirimiz bir alhamdulillah. bizda muhabbat bo'lish kerak biz bir birini yaxshi ko'rishimiz kerak madomiki shariatga qarshilik bo'lmasa madomiki shariatni poymol qilmasa biz u birodarlarni birodar deyishimiz kerak va muhabbat qilishimiz kerak shu uchun birodarlar biz ko'p harakat qilaylik ba'zi joylarda agar g'iybat bo'lib turgan bo'lsa o'sha g'iybatni bo'saylik shu g'iybatni bo'shib ko'mib qo'yaylik ey birodar g'iybat qilmang siz muftiy muftimisiz bo'ldi ya isloh qilmoqchimisiz biz siz isloh qiladigan odam ham emassiz muftiy ham emassiz qozi ham emassiz bo'ldi jim o'tiring jihodingizni qiling va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu hadis muborakga erishishga va shu hadis muborakning fazilatiga loyiq bo'lishga harakat qiling birodar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar tuba liman shaghalahu nas jannat bo'lsin bashorat bo'lsin dedi payg'ambar alayhissalom shunday odamga ke uning ayiblari uni o'zi bilan mashg'ul qilib qo'ydi u o'zining ayblarini tekshirib yurar ekan allohimma bassirni biuyubi nafsi degan duoni qilar ekan shu duoni biz ham qilaylik ey Alloh, menga meni ayiblarimni ko'rsat o'zimni isloh qilay o'zimni to'g'rilab, to'g'irlab qo'yay la tusaluna amma kanu ya'malun Odamlar nima qilib o'tiribdi, nima qilyapti? Sizlar so'ralmaysizlar ulardan. Har kim o'zining jonidan so'raladi. Shuning uchun birodarlar, biz o'zimiz ayblarimizni isloq qilishga mashg'ul bo'laylik. Wa vaylul liman nasiya aybahu. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning muborak so'zlaridan ki halokat bo'lsin shunday odamga ki o'zining aybini istan chiqirdi va tafarraga uyubin nas va odamlarning ayblarini tekshirish, qovlab o'tirishga forig' bo'ldi. Bosh, hech ishi yo'q. Faqat mol go'shini yeydi va odam go'shini yeydi. Va odam go'shini ham o'lgandan keyin yeydi va o'lgan odam ham uning akasi bo'ldi. Ay yuhibbu ahadukum man yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu shuni sizlar hammalar yomon ko'rasizlar vattaqulloh shuning uchun Allohdan taqvo qilinglar dedi Alloh taolo birodarlar biz shu Pokistonda jihodda masruf bo'lsak, Suriyada masruf bo'lsak, Afg'onistonda mashg'ul bo'lsak, qayerda jangda, jihodda mashg'ul bo'lsak, biz hammamiz o'zimizni isloh qilaylik. Madomiki biz ruhamo baynahum bo'lmasak, Alloh taolo bizga oldin aytilgan bu sifatlar paydo bo'lgandan keyin beriladigan sifatlarni Alloh taolo bizga bermaydi. Bundan keyin berilgan sifatlar nima birodarlar? تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا منا بولار شو صفات لاردا صفات لاردا بوغندن كين مين ولارغا منا شو صفات لاني بيردم الله تعالى ايتدي tarohum siz ularni ko'rasizki ko'p ko'p ruku qiladi ko'p ko'p sajda qiladi yabtag'una fadlan minallohi va ridvana riyokorlik uchun emas odamlarga ko'rsatish uchun emas balki alloh taolaning fazli va alloh taolaning roziligi alloh taolaning xursandligini topish uchun bular shu ruku sajdalarni qilar ekan mana birodarlar ro'za ramazon muborakay o'tib ketdi mana hayitning muborak kunlarida o'tirib biz har kim o'ylasin, har kim o'zini hisob kitob qilsin, ki men Ramazon kechalarida qancha turganman va qancha ibodat qilganman. Har kim o'zini tekshirsin. Biz o'zimizni tekshirsak, inshaalloh boshqa odamlarni tekshirib, ularning ayiblarini kovlab berishga vaqt topilmaydi, birodarlar. Har kim shunda o'ylab tursanki, hozir meni jonim ketadi. Men sizlarga aytay, bir qisos bo'ladigan birodarning holatini men ko'rdim. qisos bo'layotganda men ko'rdimki, u hech kim bilan gaplashmaydi. Faqat tasbih olib, faqat zikr qildi. Men qalbimga qattiq ta'sir qildi. Men aytdim, shu bola ko'p, ya'ni shariatga ko'p e'tibor bermaydigan, uncha solihlardan bo'lmagan bola edi. Lekin ulum, ulumning dahshati shu darajada tushganki, faqat Alloh taolo tomonga mutavajjih bo'ldi. Fulonchi keladi, "Ey men siz birodaringiz bo'laman, fulon amakingiz bo'laman." Yo'q, vaqtim yo'q hozir. O'sha yerda ko'rishamiz deb faqat astagfirullah, astagfirullah deb o'tirdi. Shu ajoyib ta'sir qildi men qalbimga ki inson agar shuni o'ylasa, ki hozir mana meni ulum, hozir mana men shahid bo'lib ketaman desa, inshaalloh u hech qachon odamlarning g'ibatida va odamlarning ayblarini qovlab o'tirmaydi. Hozir kim biladi? Tipimizda, ustimizda jostayar o'chib turibdi. ovozini eshitib turibsizlar a? Kafolatimiz bormi? Zamonatimiz bormi? Hech kimning zamonati yo'q, kafolati yo'q. Shuning uchun birodarlar, va muhabbat bo'ladigan muhabbatni kuchaytiradigan amallarni qilaylik. Mana bu bugun hayit kuni ekan va ikkinchi kun jumaning muborak kuni. Alhamdulillah shunda birinchi men o'zimga nasihat qilaman undan keyin sizlarga shu nasihatini ki alloh taolaning rizosi uchun biz mana shu tilimizni tiyib qo'yaylik bunda bir brek qo'yaylik brek brek bilasizlarmi termos yugin ha bir uygun qo'yaylik va termos qo'yaylik bir bosib bosib o'tiraylik buni pat pat pat pat pat qilib ketavermasin bu tilimiz buning bundan chiqadigan narsalarning javobi bor birodarlar ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid har qavl chiqayotgan tilimizdan chiqayotgan qavl alloh taolaning oldida sef bo'lib turibdi hifz bo'lib turibdi kompyuterga o'xshab hammasi raqibun atid hammasi sanalib turibdi va mahfuz bo'lib turibdi alloh taolani oldida ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها va vajadu ma amilu hadira. Hamma narsa o'sha yerda topilar. Shuning uchun birodarlar, ko'p taqvo qilaylik, Alloh taoladan qo'rqaylik. Va agar xato bo'lsa, agar gaplar oyoq buyoqqa ketayotgan bo'lsa, birodarlar bir-birini nasihat qilib tursin, birodar bo'ldi, istig'for aytaylik. Bu kerak emas bizga g'ibatlar. Mujohidlarni eng buzadigan narsa shu g'ibat bo'ldi. Va ikkinchi narsa riyokorlikda. ey men qildim men qildim deb yuradigan odatlar bo'lar ekan birodarlarda alloh taolo hammamizni kechirsin alloh taolo hammamizni isloh qilsin biz hammamizda ayb bor shuning uchun aytdikki agar biz hammamiz o'zimiz ayblarimizni isloh qilishga mashg'ul bo'lsak boshqalarning ichida hech narsa ko'rmaymiz inshaalloh eng yaxshi odam ko'rinadi butun dunyo bizga shuning uchun birodarlar mana biz alloh taolodan taqvo qilaylik va shuni esdan chiqarmaylikki biz bir ummatmiz biz nima bir ummatmiz mana boshida aytdimki bermalik birodarlar ham bor bu yerda turkistonlik birodarlar ham bor o'zbekistonlik birodarlar ham bor turkiyalik birodarlar ham bor va ansorlar ham bor pashtu birodarlar bor hammalar bor lekin kalimamiz la ilaha illalloh muhammad rasululloh gap tugadi ummatukum ummatan gap tugadida shuning uchun qavmparastlik vatanparastlik shaxsparastlik va guruhparastlik shunday kasalliklardan o'zimizni saqlaylik o'zimizni saqlaylik va alloh taologa mutavajjih bo'laylik va alhamdulillah sizlarga shuni ham aytib qo'ysam bo'ladi bermaylik birodarlar mana o'tirib sizlarni oldilaringizga hattoki tillaringizni ham chunmaydi inshaalloh ozgina o'tirib chunib qolar men ham bermalikman lekin sizlarga o'zbekcha tilda gapirib o'tiribman alhamdulillah inshaalloh bular ham tushunib qolar duo qilinglar bermada ham jihod boshlansin ko'p qattiq duo qilinglar haqqimizga va bermaning musulmonlarning haqqiga o'sha yerda ham jihod boshlansin sizlar sizlar biz uchun ibrat sizlar birodarlar namuna sizlar mana sharqiy turkistonda jihod boshlandi qancha birodarlar tashqariga chiqib qurol ko'tarib jihod qilib o'tiribdi suriyada ham qancha birodarlar bor mavron nahardan chiqqan o'zbek bo'lsin tojik qirg'iz qozoq kim bo'lsin hammalar musulmon birodarlarimiz suriyada afg'onistonda pokistonda hamma joyda jihod qilib o'tiribdi alhamdulillah va biz ham shuni niyat qilganmizki o'zimiz yurtlarimizda ham allohning fazli bilan jihod boshlaylik va alloh taolo alhamdulillah yordam berib turibdi faqat biz qonimizni jonimizni berishimiz kerak ekan inshaalloh qonimiz bilan shu gaplarimizni tasdiqlab qo'ysak inshaalloh allohning fazli bilan inshaalloh jihod butun dunyoda o'zining nurini ko'rsatar al jihadu narun va nurun نار تحرق الظالمين والكافرين ونور تضيء الشرق والغرب abdulla azam rahimalloh aytgan bu gapi lekin ozgina o'zimdan ham qo'shib qo'ydim al jihadu narun va nurun degan u kishi jihod bu bir o'tga o'xshaydi bu kofirlarni kuydirib tashlaydi ammo musulmonlarning qalblarini yoritib qo'yadi va ularga yoriq beradi va sharq g'arbni yoritib qo'yadi inshaalloh hammamiz o'zimiz yurtlarida ham shuni tushunib olinglar, ya'ni ham degan gap borda bu yerda. E, ya'ni Pokistonda qilmanglar, Suriyada qilmanglar, Afg'onistonda qilmanglar gap yo'q alhamdulillah, ham degan gap bor. Ya'ni bu yerda o'tirib o'zimiz yurtlarimizda ham jihod qilishga harakat qilaylik. Ibn Rushd Maliki rahimahulloh bir katta ahli ilm o'tganlar, Alloh taolaning rahmatlari bo'lsin u kishiga. U kishi aytganki, ardul muslimina wahidatun. Musulmonlarning yeri musulmonlarning zaminasi hammasining hukmi bir. Musulmonlarning nomusining hukmi bir. Turkistonlik muslima Bermalik muslima, Pokistonlik muslima va Vaziristonlik muslima hammalarining hukmini, hammalarining nomusining hukmi bir. Shuning uchun biz alhamdulillah shu diyorlarda jihad qilyotgan bo'lsak, Alloh rozi bo'lsin, Alloh baraka bersin. Shunga ham gazini qo'shishimiz kerak yana qattiq jang qilishimiz kerak lekin vatanda qolib ketgan musulmonlar mazlumalar musulmon birodarlarimiz qamoqxonada o'tirib qolgan ularni esdan chiqarmasligimiz kerak mana gaplarimiz ancha uzun bo'ldi lekin oxirida shuni aytib qo'yamiz ki mana alhamdulillah biz erkin holatda shuncha ko'p ne'matlarni oldida o'tiribmiz birodarlar shu vaqtida biz qamoqxonada o'tirgan birodarlarimizni aka ukalarimizni opa singillarimizni ustozlarimizni do'stlarimizni va bizga da'vat qilib o'zlari hijrat qilolmagan bizga da'vat qildi lekin o'zlari hijrat qilolmadi bugun biz bilmaymiz biz hayit kunda xursandlik kunlarini kechirib kechirib o'tirgan bo'lsak ularga qancha zulmlar bo'lib turibdi qancha benomuslik beodoblik bo'lib turgan bo'lsa xabarimiz yo'q uchun birodarlar shu ko'p xatarli masala ekan zindonda o'tirgan yashagan birodarlar ko'p yaxshi biladi shu narsalarni biz ularni isdan chiqarolmaymiz hech bo'lmasa birodarlar alloh taolo bizga bergan erkinlikni g'animat deb o'ylaylik bu umrimizni vaqtimizni zoya qilmaylik nomuslar tajovuz bo'ladi qamoqxonalarda nauzubillah e, biz erkak bo'lib shu gaplarni gapirolmaymiz muslimalarimiz mazluma opa singillarimiz hattoki erkak olimlarimiz soqollari oqarib ketgan ustozlarimizning nomuslarini ham shu itdan ham battar cho'chqadan ham battar bu kofir xinzirlar benomus qilyapti birodarlar biz mana erkinlik shu holatda o'tirganda jihod maydonida o'tirganda qurol ko'tarib qurollarni ishlatib yurganda ularni esdan chiqarmaylik biz o'zimiz farzandlarimizni ham tarbiya qilishimiz kerak ey bolam mana men seni turkistondan bermadan pokistondan afg'onistondan olib chiqqanman dinimiz saqlangan saqlansin deb olib chiqqanman hattoki ba'zi birodarlar bolasini onasidan ajratib olib keldi onasini ham ko'rmaydi otasini otasining rioyasida tarbiyasiga kelib qoldi bechora onasini alloh alam umrbod ko'rmasa kerak lekin dining saqlansin deb olib kelganman o'g'lim seni mana men shahid bo'lib ketarman men shahid bo'lgandan keyin shu yo'lda sobit qadam turgin biz farzandlarimiz shu yo'lda sobit qadam bo'lsin deb biz bugun onalarimizni otalarimizni opa singillarimizni ko'rishga muvaffaq bo'lolmaganmiz hattoki ba'zi birodarlar telefon qilamiz desa ham telefon qililmaydi shuning uchun biz farzandlarimizga ham ko'p e'tibor beraylik agar biz hayotimizda vatanlarimiz ozod bo'lmasa va qamoqxonalar azod bo'lmasa zindonxonaning qorong'i xonalaridan birodarlarimiz aka ukalarimiz ahli ilm ustozlarimiz chiqilmasa inshaalloh farzandlarimiz ularni chiqarar shuning uchun birodarlar hech noumid bo'lmasligimiz kerak ardul muslimina vahidatun musulmonlarning evi hammasi bir turkistonda jihod bo'lsin o'zbekistonda bo'lsin pokistonda bo'lsin suriyada afg'onistonda qayerda jihod bo'lsin hammasi bir xil ibodat. Hammasi jihad va hammasi afzal inshaalloh. G'azvoyi Hind bo'lsin, Xurosonning jihodi bo'lsin, Mavron nahrining jihodi bo'lsin, Shomning jihodi bo'lsin, Afrikaning jihodlari bo'lsin, Yaman jihodi bo'lsin, qayerda jihod bo'layotgan bo'lsa, Checheniyada bo'lsin, hammalar birodarlarimiz jihod qilayotganlar bu shu jihodni biz ibodat va afzal ibodat deb bilamiz. niyatga yarasha Alloh taolo hammaga beradi. Va kim qayerda o'tirgan bo'lsa, o'sha yerda mustahkam o'tirib, jihodda sabit qadam turib, vatanlarda va yurtlarimizda qolib ketgan musulmonlarning g'amida ham g'amgin bo'lsin. Ularni istan chiqarib, mayda chuyda masalalarni devor qilib, o'zining musulmon aka opa singillarini istan chiqarib qo'ymasin, birodarlar. Mana men bermalikman. Bir, lekin sizlar bilan o'tiribman Bu 10 yil alhamdulillah bo'ldiki mavron nahardan kelgan birodarlar bilan jihad maydonida yuribman va ko'p alloh taoladan roziman alhamdulillah alloh taolo jihad maydonida bizni qabul qildi hijrat maydonida yurishni alloh taolo yurishga alloh taolo muvaffaq qildi faqat shu ne'matlarni ko'rsak biz bilan hijrat qilinmagan orqamizda qolib ketgan shu zaif zaifalarni eslaymiz va ko'p qalblarimiz xafa bo'lib ketar shu munosabat bilan shu birodarlarga ham bizdan uzoq o'tirgan shu birodarlarga ham aytib qo'yamizki biz sizlarni esdan chiqarmaganmiz va ukalarimizga opa singillarimizga hammasiga aytib qo'yamizki sizlarni esdan chiqarmaganmiz lekin qudratimiz yetgan qadar biz alhamdulillah qilib turibmiz va sizlardan birinchi alloh taolodan undan keyin sizlardan ham yordam so'raymiz e, jihod maydoniga kelinglar hijrat maydoniga kelinglar mana birlashaylik mujohid bo'laylik muhojir bo'laylik va vatanda ham kim qayerda bo'lsa imkon qadar ta'limlarni olsin va mujohid bo'lib agar hijratga chiqilmayotgan bo'lsa shu kofirlarga tosh otsin agar tosh otilmayotgan bo'lsa ularning suvlariga zahar qo'shib qo'ysin agar shuni ham qilinmayotgan bo'lsa ular tomonga tuf qilsin hech bo'lmasa shuni qilsin va hech bo'lmasa ular tomonga ko'zlarini qizartirib qarasin achchiq qilib ularga qarasin va badbaxtlar sizlarga toqatim etsa shularni o'ldiraman degan niyat qilib o'tirsin inshaalloh alloh taolo ularni ham mujohidlarning safida ko'tarar qiyomat kunida deb umid qilamiz hech kim noumid bo'lmasin inshaalloh siz jihad maydonida bormiz qurol ko'tarib yuribsiz hech qachon biz mana bu bugun xursandlik kuni ekan lekin bugun xursandlik kunda ham biz ularni esdan chiqarganimiz yo'q birodarlar opa singillar rozi bo'lib qo'yinglar bizdan agar biz sizlarga haqiqiy uslubda va haqiqiy sizlar orzu qilgan e, ravishda yordam berilmayotgan bo'lsak haqqimizga duo qilasizlar va alloh taoladan ko'p so'raysizlarki alloh taolam mujohid birodarlaringizni muhojira opa singillaringizni shu yo'lda mustahkam qilsin ashiddau alal kuffar va ruhamau baynahum qilsin inshaalloh alloh taolo shu yo'lda berilayotgan qurbonliklarni alloh taolo qabul qilsin va biz uchun qo'llarni ko'tarib duo qilayotgan va ko'zlar yoshdan to'lib qolgan oqsoqollar otalarimiz onalarimiz opa singillarimiz hammalariga alloh taolo rahmat qilsin alloh taolo ularni o'zining rahmati shay degan shu rahmat bilan o'rab qo'ysin biz ularga bugun xizmat qilolmayotgan bo'lsak inshaalloh o'sha abdulla azam rahimaulloh aytgan vasiyat kabi dunyoda qilinmayotgan bo'lsak inshaalloh shahid bo'lib ularning haqqiga shafoat qilarmiz inshaalloh alloh taolo ansorlarimizdan rozi bo'lsin alloh taolo hamma muhojirlarimizdan rozi bo'lsin alloh taolo biz uchun alloh taolaning dini uchun islom uchun musulmonlar uchun bir zarra ham haq gapirgan bo'lsa bir zarra ham yaxshilik qilgan bo'lsa alloh taolo ular ularni mag'firat qilsin ularni o'zining rahmati bilan o'rab qo'ysin alloh taolo hammamizga ya shariat ya shahodat deb chiqqan shu shiorimizga oxirgacha sobit qadam bo'lib turishni nasib qilsin amin hukumat hukumat ki shariatni o'rnataylik yo bo'lmasa shu kofirlar tog'utlar bilan kurashib diqqətinizlər Heykəldə adlı şeirdə olsun. Hit bo'ldi u shaharlarda sanjaq sanjaq bino ara dasturxonda nozu ne'mat bilaklar mu herib tala Hit bo'ldi bu cho'ldi tog'da sanjaq sanjaq orchi ara ko'ngillar xo'sh dasturxondan qalblardan shukr yog'an islom bilan kufrningki ummatida farq to'la barakatlik xush hidlarmu hosil idi qo'rg'on go'ya nima uchun kulki uyoq bu tashlarda qonlar sirg'a kulki sado sen tarafda nechun bu o'y qon va yig'a Sana kafir kulib kelar musulmonga azor xopa o'xshash bo'lmay qoldig'u ish bir davada turganlarga qalblardan nur chaqnar iymon Rabbi uchun kulfat ne'mat tog'utlarga dushman bo'lmoq mujohidqa asli sunnat dard to'kmaymiz olam kezib dardman millat asli kufr jihad qildik olam kezib o'lsak shahid qolsak qozi islomga o'ch nasoralar yahudiga bo'ldi ulpat do'sting kimdir dushmaning ham ko'zingni och uyg'on ummat din kimningki itoating butun bo'lsin bir Allohga kofirlarga bosh ekkanda islom ketar adoqlarga islom kimning o'yladingmi islomsiz xor bo'lmadikmi nadi ko'rding bir kofirni rahatlanib bir o'ldimi senda ummat quvvat ko'pdir vujudlardan iman taşsın, tağutlarga cihat ochqin it to'ngizlar beder kassın. aziz qarindoshlar diqqatinglar oldin hisob ziyoratida bo'lsin الله أكبر حق حق دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حق حق دولة الصنم ذاقت جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh anglasak siz yaqinda turmidin birodarlarni ya'ni mujohid birodarlarni asir tushib qolgan birodarlarni qutqizib chiqish amaliyotiga jang amaliyotga qatnashibsiz bu qaysi kuni bo'ldi bu amaliyot ramazonning yigirma to'rtinchi kunida oldi siz bu qitimqi amaliyotga o'zingiz qatnashdingiz a Evet, he katıldım. Ee, elhamdülillah. Allah sallallahu sizni bu ameliyatını şöyle kutlu bana. Amin. Ee, şu, şu esir buradarlarını türmeden kutkuzup çıkış cereyanına bir kısa söz yaparsınız. Ameliye gittiğimizde bir 12 gün Vana'da kaldık. Ondan sonra 12. günden sonra e, gittik arabayla. Ondan sonra yolda yürüdük. Ya yani ameliye gidene kadar bir 6-7 gün de orada sürdü. Ondan sonra şehre girdik iki arabay, iki arabaydık bir tane de motosiklet. Bir axiler benle beraber 6 sene axidik Allah alem. Biz kapının önündeydik, difadaydık. Benle beraber aynı zamanda üç, üç tane basketliydik. Biz yolda geçen polis, oradan geçen polis araçlarına sıkıyorduk. El, e, o bombaları atıyorduk onlara. Bir ahi orada nöbet tutan bir tane nöbetçi polisi gebertti orada, murdar etti. Ondan sonra diğer ahiler de zindana girdiler, türmeye girdiler. Oradaki polislere, oradaki askerlere sıktılar, geberttiler onları. Ondan sonra o ahileri kurtardılar. Ee, bütün ahileri elhamdülillah kurtardı. Yaklaşık bir 500 tane mahkum kurtuldu. 12 tane bacıydı. 12 tane aya. Bunların 50'si mücahit. Diğeri öyle ansar. Mücahitlere yardım edenler. Elhamdülillah orada toplam e, 33 tane e, Pakistan askeri geberdi. Polis asker dahil geberdi. 7 tane de Şia geberdi orada. Sonra ameliye bitti. Esirlerin hepsi elhamdülillah kurtuldu. Biz ondan sonra geri çekildik. Geri çekilecektik. Arabaya binecektik. Bizim arabamız olmadı. Ne yaptık ettik çalışmadı. Ondan sonra diğer o ganimet aldığımız arabalara bindik. Onlar da olmadı. Onlar da çalışmadı. Onları da orada bıraktık. Geldik. Bir tane ağır yaralımız vardı. O sonra sonradan şehit oldu. Allah rahmet etsin ona. Bir pencaplı ahi. Onun bedenini aldık. Diğer bir arabamız vardı. Ona bütün mücahitler biz hep beraber o arabaya bindik. Yaralıyı da onun içine attık. Ben kendi silahım burada buradaydı. Diğer bu, diğer bu silah bu dizimin üzerindeydi. Biz yolda gidiyorduk böyle Allah'a tevekkül ederek dua ederek gidiyorduk gidiyorduk tekbirler getiriyorduk. Sonra bu kafir mürtedler arkamızdan bize RPG sıktılar. Tabi RPG şeye değmedi, arabaya değmedi. Arabaya değseydi yani orada Allah alem... Yani poliler, askerler... Askerler RPG attılar. Ha, RPG attılar. Ama RPG şey arabaya değmedi. Aha. Arabaya isabet etseydi Allah alem orada hiçbirimiz kurtulmazdık yani. Ara, RPG şey şeye değdi, e, yola değdi. Aha. Böyle uzak, arabaya uzak bir yere değdi. Ee, bu şarapneleri, şaziyeleri, parçaları bana, benle beraber Allah alem 3 tane mi 4 tane ahi isabet etti. Öyle hafif bir şekilde yaralandı hafif. Ha, yenik yaralandı. Ne ya, hafif. hafif. Ben ben parmağımdan, bu parmağımdan. Siz mi yaralandınız? He, ben, he, ben de yaralandım. Yenik, yenik he, bir akide də qulağımdan yedi. RPG şaziyesi kulağına değdi. Hmm. Bir tane de ayağına değdi. Ama bir şey yok elhamdülillah yani. Öyle yenik, öyle hafif yani. He, öyle hafif, çok hafif. Çok şükür mermi değildi yani. Biz ben önceden zannettim mermidir yani. Bunlar mermi hani sıktılar bize. Kancı burada arasında yine <laughs> hafif zahmi oldu. Benle beraber dört. Dört. Hafif yani çok hafif zahmi. Şehit bulgan buradalar. var mı? Şehit bir tane şehit oldu. Bir tane de e, yaralı olarak esir düştü. Allah ee, Allah ona esir Bir esir güçtü. Ha bir esir yaralı olarak, zahmi olarak esir amin. Ondan sonra biz e, tabi bunlar RPG sıkınca benle beraber dört tane ahi biz hafif bir şekilde yaralandık. Biz hepimiz arabadan atladık çıktık. Yaralı olan o ağır yaralı olan ahi de orada kaldı. O da sonradan şehit oldu. Allah rahmet etsin ona. Biz tarlanın içine atladık. Onlar bu mürtetler bize keleşlerle sıktılar. Cetrilerle falan sıktılar. Sıktılar. Biz böyle yürüye yürüye gitti gittik. Elhamdülillah bize isabet etmedi. Sonra gitti gitti gittik. Bu sizlerge ok çıkarganlar şu türmeninki askerler mi? Türme kovdaydıgan askerler mi? Türmenin askerleri değildi Allah alem. Diğerleriydi. Onlar diğer şeye haber vermişler herhalde. Diğer bir kampa haber vermişler. Onlar oradan bize sıkmışlar. Aa, başka başka yerden başka gazar mı haber kılgan kempiga? Onlar anadinkin sizlerge ok, ok çıkargan. Onlar bize sıktılar. Aha. Sonra biz elhamdülillah biz taralardan kaçtık ama elhamdülillah kimseye bir şey olmadı yani. Aha. Kimseye bir şey olmadı çok şükür. Biz gittik gittik gittik. Belli bir yerden sonra gruplara ayrıldık. Bir, bir grup ahi diğer taraftan gitti. Benle diğer grup ahi diğer taraftan gittik. O gece tarlada bir tarlada bir arazide yattık. Ondan sonra şey oldu. Sabaha kadar oradaydık. O sabah da oraya orada geçirdik. Ondan helikopterler falan geç, geçti bizi aramak için. İki tane helikopter geçti. Bayağı fevci kafirler böyle arama marama yaptılar ama elhamdülillah mücahitlere hiçbirini bulamadılar. Sonra o gün orada kaldık. O sabah orada kaldık akşama kadar. Sonra ahiler geldi. Bizim grup ahi geldi. Biz gittik, gittik, gittik, gittik. Bir saat 12'ye kadar yürüdük. 12 akşama kadar yürüdük. Bir yerde konakladık, yattık biraz. Ondan sonra iki tane halktan adam geldi. Mücahitler, halktan adam. Aha. Mücahitleri seviyorlardı, Ansar. İki tane de çocuk vardı yanlarında. Gelin dediler. Fevciler, polisler, askerler her yerde dedi mücahitleri de arıyorlar dedi. Biz davet edin. Hı hı, arıyorlar dedi. Bizi götürdüler bir tarlaya. Orada böyle otlar vardı, böyle yeşillikler falan vardı, ağaçlar vardı. Oraya götürdüler. Biz tabii çok da açtık. Yemek de yoktu, bir şey yoktu. Kaç gün yemek yemedik. O ameliyeden sonra hiç bir şey yemedik yani. Hiç yemek falan yemedik. Kaç gün hiç barını yemediler? İki gün yemek yemedik. Aa, o ameliyeden sonra iki, iki gün yemek yemedik. Ondan sonra geldik. O o ansar işte o halktan ansar bizi götürdü bir tarlaya. Orada oturduk. Bize ekmek getirdi. <clears throat> Bize şey getirdi. Ayran getirdi. Doh, doh, ayran, ayran, nan, doh, getirdi, su getirdi elhamdülillah. Onunla biraz karnımızı doyurduk. Yani iki gün deyin ki ne? Ha iki gün, ha iki gün sonra. Kucak iki gün, sonra. İki gün sonra o elhamdülillah Allah subhanahu teala onun vesilesiyle bize yani orada rızık verdi, şey verdi, rızık getirdi. Sonra akşam oldu tekrar o ensardan olan halk, o halktan olan adam Bizi tekrar evine götürdü. Orada işte tekrar yemek getirdi. Su getirdi. Ondan su yemek yedikten sonra su yedikten akşamdı tabi. O da bizimle geldi. Bizi belli bir yere kadar götürdü, götürdü, götürdü. Dedi buradan sonra dedi gidin artık. Orada dedi polisler falan var. O güvenli bir yoldan bizi götürdü. Elhamdülillah Allah ondan razı olsun. Allah onun ecrini versin. Ondan sonra yine biz yürüdük o akşam. Yürüdük, yürüdük, yürüdük. Biraz bir tarlada oturduk. Biraz yine oturduk böyle dinlendik. Sonra ahi telefonla aradı bir ahi. Dedi arabayla geliyoruz dedi iki tane ahi. Elhamdülillah arabayla geldiler. Bizi götürdüler bir eve. Bir ansarın evine. O gece orada kaldık. Yine yedik, içtik elhamdülillah. Ondan sonra tekrar sabah oldu. Tekrar tekrar geldik bir tarlaya. O evden uzaklaştık bir tarlaya tekrar geldik. Orada dinlendik biraz. Ahiler kurban yani koyun kestiler. Hmm, kurbanlık. Ee, yani, kurbanlık yedi elhamdülillah. Orada yine yedik. İşte Allah subhanahu teala rızık verdi bize. Sonra akşam oldu. Motosikletlerle geldik. Levne diye bir şehre geldik. Orada Allah alem orası da kabile bölgesi. Yani fevci falan yok orada. Oraya geldik. Orası da o halk, o halk da Allah'la mücahitleri seviyormuş. Yani böyle şey yapıyormuş. Sonra oraya geldik. Orada bizim bir grup ahi vardı orada. Diğer grup çıkmıştı oradan da. Diğer grup gelmişti. Sonra oraya işte o Levna diye bir şehre geldik. Kola, ahiler kola getirdiler, içecek getirdiler. Hani onlar onlar demişler 300 kişiler. Aha. 300 tane mücahit var. Ama halbuki biz hemmalar 30. Hepsi bütün mücahide 33 tane. Biz 33 ha. kişiydik. Onlar demişler 300. Maşallah. Demiş 33 mücahit hücum bir yerge türmek kirdi ha. 300. Onlar demiş 300. Murtatlar demiş 300 demiş 30 33. Maşallah. Allah'ın yardımı köp bulaptı. Ha sizler qanda bu ameliyatni türmek hücum qilish bu ameliyatını kecha deb pardonlar mı gündüz deb pardonlar mı? gece Kecha deb pardonlar ha. kanda Qanda gibi bir müşkilat olmadı mı bo'lmadimi bu kechada hücum qilish jarayonida? yok Alhamdulillah müşkilat olmadı. جزاكم الله خير الله قبول قسم الله قبول قسم الله esirgich qolgan birodarlarni qutqazsin alloh zaxmi bo'lgan yordar birodarlar shifoni qato qilsin dushmanlarni holatini تزدحم يا قد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصنم يا قد جهنم للأصنام والحطب حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب يا دولة النور قومي لست أمنية أنت الحقيقة عزيز راديو نغتي قرندشلار Diqqatinglar Sulaymon akaning vasiyatida bo'lsin. Auzu billahi minəş Bismillahir rohmanir Bismillahirrahmanirrahim. Avval bizlar nimalarni ustida turibdik? Alhamdulillah. Müslimətni bergan Allohga butun hamdlar bo'lsin. Ko'p tashakkur aytamiz va bu yoldaşımız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qurd və salam yollaşı birga shu ummatni ustida turayotgan shu mujohid qarindoshlarim va shu vatanda mujohid bo'lish oldida turayotgan ham mujohid bo'lishni orzu qilib shu kofirlar bilan qo'l beshnasi yo'q shundoq holatda turib tug'ma tug' alishayotgan birodarlarimga salom yo'llayman va shundoqla shu mishark birodarlarimizning айыл талабатларға ва менің айыл талабатларымға салам жолдаймын ва шундақла шу айыл талабатларымның шу қарындашларымның айыл талабатларымның хақның үстіді тұрып сәбір қылып тұрышын үміт қылымен алла әмімізге сәбір ата қылсын ва бұл ниметнің қадірге дедіған қылсын ва шу үлі үлуда жан қылдыған ва шу өзінің үлуда tomchilab tomchilab tomchilab qon oqizdigan shundoq mujohidlarning qadidan qilsin alloh amin inshaalloh bizlar bu ne'matni ustida turibdiq alloh taolodan shun tilaymizki davomliq allohdan bu ne'matni bizdan tortib qolmasligini va shu ixlos ado qilishini va shundoqla hayotimizning oxirini yaxshi qilib bir o'zini yo'lida shu badallar chechilib ketadigan ana shundoq bir mujohidlarning qatorisidan qilishini allohdan ko'p surishimizni tavsiya qilaman va Şu vatanniki shu izlayotgan shu birodarlarimninki shu oz singil qarindoshlarimninki to'xtamay bundan keyin inshaalloh tahamu mustahkam turib kofirlarning qattiq suiqastlariga va zulmlarga ishkilinmasdan shundoqla kofirlarni qayerda bo'lsa shu islomni qarshilik qiladigan inshaalloh ularni chetinglar ham qulonlardan kirishi qandaq holati bo'lsin o'ttiringlar inshaalloh bizlarni pat yaqinda inshaalloh kofirlarning suiqasdlarini bizchod qilib allohni yordami bilan allohni rahmati bilan bizlarni inshaalloh pat yaqinda ko'rishimiz agar bu dunyo ko'rishamiz qiyomat kuni shahidlarning hammasini alloh bir yod qiladi inshaalloh qiyomat kuni turishimiz va shundaqa inshaalloh qonga qon jonga jon izzatga izzat qaytarib olamiz inshaalloh sabr qilishinglarni so'rayman va shundoqla shu qarindoshlar aro o'zaro kuyinchanlik va rayimdillik va mehribonlik bir birsini yaxshi ko'rishadigan bir birsiga kuyinadigan ana shundoq holatda turib qilishinglarni umid qilaman va shundoqla qilsanglar inshaalloh alloh bu ne'matni sizlarga berdi inshaalloh ixlos bilan duo qilishinglarni umid qilaman assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ودنيا سرابي فما العيش إن لم نناجي المنايا ونعمل سيوف الفدا في الرقاب وما العيش إن لم نصن بدماء Mujahid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinni xalqaro va rayon xabarlari internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha sharqi turkistonning xotan viloyatidagi har qaysi shahar va noyalar ro'za hayit arafasida uqtirish tushirib davlat kadrlari va ma'muriy xodimlarining ro'za hayitlik namozga berishni ma'ni qilgan va maxsus odam ajratib hayit namoziga borgan kadrlar va davlat ma'murlarini tutqun qilgan atalmish uyg'ur avtonom rayoni doiralarining har yili kadr va davlat ma'murlarining ro'za va qurbon hayit namoziga berishni chaklishi yangilik bo'lmasimi biroq bu yil tunji qatam maxsus odam ajratib hayit namoziga borgan davlat ma'murlarini tutqun qilgan xotay viloyatlik jx idorasining ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir xodimining oshkorlashicha har bir nahaya bu yillik ro'zit namoziga borgan kadrlarni tutqun qilishga 500 dan saqchi ajratgan. Buningdan sirt, yanfun qatarliq aloqa vositalarini qattiq kontrol qilib, sirtqa uchur yo'llagan kishilarni ta'qib qilgan. lekin xotin bayirlarining ro'za it namoziga berishini cheklash harakati kadrlar va davlat ma'murlari bilan cheklanib qolmagan edi ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha bayirlar ro'za it kuni namoz vaqtida xotin viloyatidagi bir qism o'ttiri boshlang'ich maktab o'qituvchi o'quvchilarni attiganlik bayroq chiqarish faoliyatiga o'rnatilgan. ey sharqi turkiston musulmonlari kommunist kafirlardan sizlarga hech qachon yaxshilik kelgan emas ular buningdan keyin sizlarga hech vafo qilmaydi u tajovuzchi qizil kommunist kafirlarning o'zgarmas tut maqsadi sizlarni dininglardan mukammal yondirib sizlarni o'ziga o'xshash kafir qilish shunga biz sizlarni ularga yaqinlashmaslikka ular uchun ishlamaslikka ogohlantiramiz internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha filippin matbuotlari filippinda qonunsiz holda qora qozgan 15 nafar xitoy fuqarosining filippin soqchilari tarafidan qo'lga ilinganligini xabar qildi xabarda deyilishicha o'zini xoshiya sodikan shirkiti xizmatchisi deb atavolgan bu 15 nafar xitoy fuqarosi ayni chog'da dengiz bo'yida o'z oldiga qorqum qiziyotgan maydonda filippin soqchilari tarafidan qo'lga ilinib ularning qum qizish asboblari musodara qilingan filippin doiralari yana hech qanday qonuniy rasmiyatsiz o'z oldiga qorqum zapisi qazgan bu xitoy fuqarolarining jazolanadiganligini uqtirgan Filippin Adiliya Ministri Лилиманың мұқпырларға білдірішке, bu Қытай пұқралары өз алдыға қанунсыз көн ашқандан башқа, олар яны filippinda xizmat qilishga bo'ladigan hech qanday qonuniy rasmiyatni ko'rsatib berilmagan ko'z qorni to'ymaydigan va uzluksiz tajovuzchilikka yo'l izlayotgan bu razil xitoylar dunyoning hamma yerida o'zining iflosligini namoyon qilib kelyotidi alloh bu mil malullarni yomon niyatini halokatiga sabab qilib bersin Amin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha afg'oniston poytaxti kabulda ro'zitning birinchi kuni kommunist xitoylar turishliq bir bino hujumga uchrab uch xitoy o'lgan ikki xitoy yo'qolib ketgan xitoyning kabulda turishliq elchixonasi juma kuni shinxua agentligiga ma'lumot berib hujumga uchragan bino afg'onistonda faoliyat qilayotgan xitoy sherikatlarining ekanligini bildirgan lekin mazkur binoning konkret qaysi sherikatga tava ekanligi hujumni kimlar elib borganligi va o'lgan xitoylarning salohiyati haqida tafsiliy uchur bermagan Növətdə Afganistanda Xitayının rənglik metallar şirkəti, Tümür yol şirkəti, Xitay neft şirkəti və Huawei Zhongshun qatarlıq şirkətləri fəaliyyət elib barmaqda. Xitay rənglik metallar şirkəti Afganistanın Logar ölkəsindəki əynək mis keniga məbləğ salğan əsaslıq şirkət. Xitay elçixanası Afganistan taşqışlar, işqışlar ichki ishlar va bexatarlik organlari bilan ko'rishib, vaqani sodir qilguvchilarni tepib chiqishni жазалап берішіне вә жоғалып кеткен ішкі қытайның іздерікіні қылышыне талап қылған бүтін дүния кәпірлерінің қабірстанлыққа айланған афғанстандың иншалла қытай коммунист кәпірлерімі өз несібесін алғысы амин internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha bu yil martda xitoyda taralgan h e yetti n to'qqiz tipli qush so'kimining odamdan odamga yuqadiganligi bayqalgan xitoy tadqiqotchi chon junbov qatorliqlar e'lon qilgan bu tadqiqot natijasida ko'rsatishicha jansudagi bir doktorxonada h e yetti n to'qqiz tipli virusda o'lgan oltmish yoshli xitoy buvay virusni qizig'i yuqtirgan bo'lishi mumkin ekan uning qizi virusda yuqumlangan dadisini boqqan bo'lib umi o'xshash virus bilan doktorxonada jon uzgan bu ayolning yuqumlangan qushlar bilan uchrashganligi bayqalmagan xitoyda taralgan mazkur virus bu yil martdan boshlab 40 odamning jiniga zomin bo'lgan ilgari tadqiqotchilar bu virusga qarta odamdan odamga yuqish iqtidori intayin tovan degan qarashni ilgari surib kelgan edi Bununğa o'xshagan halaq qılğıcı kasalliklar nima üçün Allahның dinidən yüz örgən kafir qavmlarda köp görülüdü? Aql egiləri üçün buningda katta ibrat bordir. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha urumchida 528 yo'l avtobusi bug'da mehmonxonasi atrofiga kelganda avtobus g'ovushdin tut o't ketgan Vaqada bir odam o'lgan, 31 odam yaralangan. Ma'lum bo'lishicha, Qutquzu shatirti vaqa yuz bergan joyga qisqa vaqt ichida yetib kelolmagan. Natijada yaralangan bir qism yo'lovchilar Qutquzu shatirtini kutmasdan doktorxonaga o'zlari minib borgan. O'rimchi shaharlik partikom tashviqot bo'limining to'r betida bayon qilinishicha, dastlabki tekshirishda vaqaning avtobusdan tok yo'lining ko'mirishidan kelib chiqqanligi ayqalgan. Ammo Xitoy doiralari rayonning vaziyatini pardozlash uchun odatda bundoq voqealarda to'g'ri ma'lumot bermay kelmoqda. Allah kafirlarni har qanday usul bilan halok etishga albatta qodir. Lekin radio anglag'uchilarimizga shuni askartib qo'yamizki, Xitoyda yuz bergan, lekin xalq olamiga oshkora bo'lib ketmagan har xil voqealar doimiy tasodifiy o'zligidan barliqqa keladi. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha angliya axborot vositalarining xabariga asoslanganda suriya mujohidlari 8 oyning 6 kuni suriya bilan turkiya chegarasiga yaqin bir muhim harbiy aeroportni qo'lga olgan mujohidlarning deyishicha bu g'alba halib shahrining shimolidagi asosliq ta'minot liniyasiga bo'lgan kontrolligini yanama ilgarilab kuchaytgan egilinishcha mazkur aeroport halib shahri va turkiyaning janubidagi gazi antab shahri orasidagi tosh yo'lda bo'lib suriya mujohidlari 8 oy vaqt sarf qilib eng oxiri mazkur aeroportni o'ngishli fatih qilgan mujohidlarning axborot organidagi xizmatchi xodimi muhammad nurning deyishicha mujohidlar o'tgan ikki oyda asosiy jihatdan bu aeroportni qo'lga kirgizgan qoldiq 70 nafar hukumat askari qo'mondonlik shtabi va boshqa necha joyga qopsilib qolgan Qo'mondonlik shtabimi 8 oyning 5 günü mujohidlarning fidoilik hujumida bayram bo'lgan bo'lib, ko'p qism hukumat askarlari hujumda o'lgan. Egilinishicha, Livan Alloh partiyasining qo'llashida murtad Suriya hukumat armiyasi oldingi oyda Halib shahridan yo'lga chiqib, mazkur aeroportning mujohidlarning qo'liga tushib ketishini to'smoqchi bo'lgan. Ammo mujohidlar yangi bir turkum qurolga erishganlikdan hukumat armiyasi chekinishga majbur bo'lgan. Bu g'albini albatta Allohning bevosita yordamidan ayirib qarg'ilib bo'lmaydi. Allah islomga qarşı chiqqan murtadlarni yer bilan yeksan qılsın. Mücahidlərimizə güc quvvat qalbi nusrat ato qilsin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha sharqi turkistonning oqsuv shahri Ramazanın axırkı günlərindəki oxirgi namazını oxuş üçün iki kəntinin cəmaəti Sayırıq məhəllə məscidinə yığılğan. Bunun da çidab tura almayan məhəllə kadrları aksiga yaxshichaq bo'lish uchun darhol saqchi boshlab kelgan. Saqchilar masjid jamoatini Allohga ibodat qilishdan to'smoqchi bo'lganda jamoat ularni urib qo'g'layotgan. Orqadan Xitoy qurolli qismi yetib kelib, atrofni qorshab, jamoatga qartib qalaymaqan o'q chiqargan. Natijada To'liqsiz ma'lumotlarga ko'ra 3 kishi o'lib, 2 kishi yaralangan. Bularning ichida ko'chada 5 yoshli qizni elib ketib borgan bir 30 yoshli ayol ham bor bo'lib, qizi bilan birga o'q tigib yaralangan. Mazkur vaqa kessa 9 o'nlar atrofida yuz bergan bo'lib, yarim kecha soat 2largacha davomlashgan. alloh shahidlarimizning shahodatini qabul qilsin xitoy kommunistlarga va uning halçılarına o'zi kifoya qilsin Amin. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha amerikaning pokistonda turishliq lahordagi konsulxonasi tahdidga uchrayotganligi uchun amerika davlat ishlari mahkamasi amerika fuqarolarini pokistonga sayohatga berishdan ogohlantirganligini shuning bilan bir vaqtda bir qism amerika amaldorlarining pokistondagi ikkinchi chong shahar lahordan chekinib chiqqanligini bildirdi amerika bosh elchixonasining bayonotchisi megan mundoq dedi Biz Lahordagi konsulxonaning tahdid qilinayotganligi to'g'risida uchur topshirib oldik. Biz konsulxonamizdagi jiddiy ishlarga taqobil turadigan xodimlardan boshqa barlik kishilarni Pokistonning poytaxti Islomobodga yetkizdik. Konsulxona xodimlari konsulxonaning qachon ochiladiganligini bilmaydi ekan. Amerikaning Pokistonda turishlik elchixonasi bundan burun hujumga uchragan. Amerikaning Pokistonning g'arbiy shimolidagi Peshawar shahrida turishlik konsulxonasi mashina bomba va granat hujumiga uchrab, 4 nafar pokistonlik o'lgan. Rabbimiz Alloh mujohidlarning jihodiga barkat berib, yovuz kofirlarning yuragiga texmo qatlı qo'rqinch solsin. Allohu akbar. internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha suriyadagi bir qancha mujohidlar guruhisi sahilni azad qilish urushini boshlagan bo'lib bir qancha kunlik qattiq hujumdan keyin mujohidlar sahil rayoniga joylashgan bashar asad tug'ilgan qirdaha shahriga kirishga 20 kilometr yaqinlashdi mujahidlarning bildirishicha Rafi Laziqada bir qancha rayonni kontrolli qila oldi. Alloh mujohidlarimizning jihatiga barakat bersin. Amin. Iroqda mujohidlarning hujumida 91 odam o'lgan. internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha al qoida tashkilotining iroq islom davlati guruhi bu qitimqi hujumlarga mas'ul bo'ladiganligini jakorlagan bag'dodning shimoliga taxminan 200 kilometr keladigan tuz hurmatligi kerkok shahridagi shiya kofirlari mashina bomba hujumiga uchirgan Al Jazeera televiziya stansiyasi 8 ayning 11 kuni Iroq bexatarlik tarmoqlarining fikrini naql qilishcha, butun mamlakatda 8 ayning 10 kuni 17 qitim mashina bomba portlash va o'q chiqarish voqealari yuz berib, 91 odam o'lgan, 300 dan ortiq odam yaradar bo'lgan. Bag'dodning janubiga taxminan 300 kilometr keladigan Nasriyadmo 2 qitim mashina bomba portlatish hujumi yuz bergan. Бағдадның janubiga 100 kilometr keladigan muqaddas shahar Karbaloda bir bozor mashina bomba hujumiga uchragan. Buningdan sir Бағдадның janubiga 50 kilometr keladigan Al-Musada mujohidlar yiniq qurollar bilan Shia kofirlarga hujum qilgan. Rabbimiz Alloh fidoi mujohidlarimizning shahodatini qabul qilsin. Shia ozg'inlarga o'z kifoya qilsin. Internet xabarlarida ma'lum bo'lishicha, Amerika armiyasining tikuchar aeroplani Okinavada tushib ketdi. Yaponiya mudofaa vazirining so'zini naql qilishicha, tushib ketgan aeroplandagi 4 nafar aeroplan xodimining 3 nafari hayot qolgan. Ularning ahvoli texi aniq emas ekan. Televiziya stansiyasi tarqatgan filmda ko'rsatilishicha, o'rmonda tushib ketgan joydan is ko'tarilgan, ammo tushib ketgan aeroplanga o't ketganligi aniq emas ekan. Oknavada saqchi deyishicha Amerika armiyasi Xansin bazasida boshqa xodimlarning o'lish va yardar bo'lishi yoki mol-mulk ziyonga uchrash doklati kelmagan. Alloh kofirlarni halok etsin. Amin. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Afg'onistonning Pokiston chegarasiga yaqin o'lkalardan paktiyada Taliban mujohidlari bilan NATO askarlari o'tirsida to'qinish yuz berib, 3 nafar NATO askarining o'lganligi bildirildi. Xalqaro xavfsizlik yordam qismi tomonidan bu haqda berilgan bayonotda mundaq deyildi. Bugun Afg'onistonning sharqida NATO qismlari Talibanning hujumiga uchrab 3 nafar askarimiz hayotidan ayrildi. Bayonotda o'lgan NATO askarlarining salohiyati, davlat tavalliki va hujumning qaysi joyda maydonga kelganligi haqida aniq ma'lumot berilmadi. Biroq yerlik manbalar hujumda o'lganlarning amerikalik askarlar ekanligini uqtirdi. Bu yildan buyon Afg'onistondagi hujumlarda o'lgan chatal askarlarning soni 103 ga yetganligi, bularning ichida 78 ning Amerika askari ekanligi bildirildi. egimiz Alloh Amerika boshchiligidagi Yahudi nasoralarning musulmonlar ziminiga xato kelib qolganligini ularga amaliy suratda his qildirg'ay va sharmandalarcha qaytirg'ay. Internet xabarlaridan ma'lum bo'lishicha, Pokistonning janubidagi Kuvayta shahrida hech kuni atdigan murtatlarga salohiyati noma'lum kishilar hujum qildi. Hujumda 9 odamning o'lganligi, taxminan 16 odamning yaralanganligi bildirildi. Yaralanganlarning atrofdagi doktorxonalarda davolanayotganligini uqtirgan aloqador mas'ullar yaralanganlar ichida ba'zilarining ahvolining intayin og'ir ekanligini qayd qildi. Rabbimiz Alloh islomga kirib, uningdan yuz o'rgan oshu murtatlarni dunyo oxiratda xor qilsin. Mujohidlarimizni o'zi asirsin. Amin. Rayon xabarlari Cemaatimiz mücahitleri Heyt'nin arif günüsü Afganistan murtatlarının turalgı bazısına top kurallar bilen hücum kılıp 5 murtatını cehennemge uzatkan. Mücahitlerimiz salamet menzilige kaytıp gelgen. Allah murtatlarını bu uluğ eğitimizden nesivisi yok dep karab, din düşmanlarının hatırcam buluşuna razı bulmağan şir yürek mücahitlerimizge özü yardım versin. Bu emellerini kabul kılsın. Amin. Bu haftalik anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Keler haftalik anlatışımızda görüşkice Rabbimiz Allah'tan sizlerge ve bizge hatırcemlik dileyimiz. İşlerimizden önümlük davamlışı için salik duadı bolgaysizlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kel dostum gidilgin izzet sepigen, Müstehkem sert bulup Allah yüreğini, Bu cihattadır da kıyamet Yorulsun cihani sanın nuri Mücahit yiğitler san sırları Koleda Kur'an'ı dinlen izzeti Faisi kılmaktır Kur'an yani Gözleydu şehadet Allah rızası Mücahit yiğitler san